Txoko guzietan, bai, izan ere zurriola ondartzako jaineken estenatoki berdean ez ezik, zarrean, Santelmo Museoan, Victoria Eugenia Antzokian, Alderdi Eder Parkean, Kursaleko Terrazetan, eta oroar kaleko zabalgune bakoitzean izango dire aldiak Ioan den urtean, eunda berrogeita amasei mila ikusle bildu zituzten, eunda bost eman aldi eta amasazpi estenatokietan, eta aurtengoan ere jazz eta musikaren izena handiak hariko dira. Aurten donostiako jazaldia 2000 emesortzi saria, Mary Stellings eta Michel Portal, jasoko bute, baina haiekin batera, Ruben Blades. Entzuten ari garena, Gregory Porter, Carla Bley, Dave Holland, Zakir Hussain, Gary Clark Jr., Rebota Morgan. Eta bar luze bat iraganen dira, bostegunez donostiati. Melodizen Oraindik ere aste bete falta da, baina Donostian dena prez dute eta girotzen hasiak direla esplikatu digu jazaldiko komunikazio taldeko Maria Huegunek. Ba, bueno, azkenean, e, da, hiri osoa dago jazaldiarekin, eta ez da, ez da, zerbait esateagatik, zen, kriston azkenean inguru giroa dago, e, gaina, bueno, donosti azken zinean da, e, eh, begirakon dagoen, e, zera, hiri bat, eta, klaro, hemen agertoki berdea ondartzan bertan dago, orgun, jasaldi jazaldi giro hori, terraza jartzen dira, tabernak daude, gaina donostia iriko bai, e, tabernak ere bai badute bere jaz pintxoa, e, zenbait, e, zenbait jatetxe badute bereien ere bai jazaldiaren omenezko menua, Orduan, ja, bueno, izaten da pixka bat, ola, ez bakarri musika, zen goitzean, ez dago, ez dago, bez, kontzertulik ez bueno, ez dago, elduentzako zen badago txikiaz bat, eta bueno, umentzako bazen bat jarduera daude eta kontzertuak ere bai. E, goitzez, orduan, e, bereintzako zurriola inguruneko errazabiek, adibidez, ba, bueno, ba, mini jazaldiaz, e, e, jantzen diaz, en azkenian bereintzako dago goitzezko plana, orduan, ikuste ja, egun oso hartzen dezula umentzako goiza, eta arratxaldetan gauetan ja pixka bat, ba, garentzako. Aurtengoan aliz, Euskal Musikagintzak presentzia berezia izango du. Apustu berezia egin baitute horren alde, hogeita amalau musikari, orkestra eta nerabe edo boltaia bezalako taldeek ere parte hartuko dute kontzertuetan. Haien artean, Izaro edo Mikel Erentxun, musikariak Victor de Diego edo Iñaki Salvador. Iñaki Salvador, Mikel Laboaren laguntzaile izandakoa, nazioarteko proiekziorik handiena duen euskal jazz musikaria da eta Mikel Laboaren repertorioa jazzaren galbaetatik pasa eta aparteko kontzertu emanen du Victoria Eugenia Antzokian, ustaiaren hogeita zeian eguerdi terdietan, sartzeak ama boste eurotan. Bestalde nabarmendu ere, musikeneren eskutik, aurten Santelmo Museoak lau kontzertu jasoko bituela, eta alderdi eder parkean ezarriko buten eskoda espazioan beste bederatzi urririko emanaldi.